Գարոփ Հայլանին ներկայացրել են խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Հենրիխ Մխիթարյանը չի մասնակցի Չելսիի դեմ խաղին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, երեք Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել Պաշտպանության բանակի միավորումների եւ զորամասերի 2017 թվականի ուսումնական տարվա արդյունքների ամփոփմանը նվիրված ռազմական խորհրդի նիստ, որին մասնակցել է Արցախի նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Բակո Սահակյանը։ Արցախի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հանդես է եկել ցավալուն եւ համապարփակ զեկույցով։ Նրա համոզմամբ հանրապետության զինված ուժերը կատարել են 2017 թվականի պատրաստության պլանով նախատեսված բոլոր միջոցառումները եւ մեր ժողովրդի համար ապահովել խաղաղ ու ստեղծագործ աշխատանքի եւս 1 տարի։ Այնուհետև հրապարակվել է Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ամփոփիչ հրամանը որի համաձայն 2017 թվականի բանակային ուսումնական տարվա արդյունքներով առավել բարձր սուսանիշներ արձանագրած զորամասերը, զորատեսակներն ու ստորաբաժանումները ապարգևատրվել են պատվոդրոշներով, արժեքավոր նվերներով, պատվոգրերով եւ դրամական ապարգևներով։ Ռազմական խորհրդի մասնակիցներին եւ պաշտպանության բանակի բոլոր զինծառայողներին ուղված խոսք է ասել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հակառակորդը չի հրաժարվում ցանկացած հարմար պահի հիմնախնդիրը նուժային տարբերակով լուծելու իր հանցավոր ծրագրից։ Դա պահանջում է մեզնից լինել միշտ պատրաստ, բարձրացնել զգոնության եւ պատասխանատվության աշիճանը եւ իհարկե կասեցնել մեր անվտանգությանը, տարածաշրջանի կայունությանն ու խաղաղությանը սպառնացող փորձերը։ Համոզված եմ, որ մեր բանակը ինչպես միշտ ի վիճակի է արդյունավետորեն լուծել իր արժեվ դրված առաջադրանքները։ Պետությունն իր հերթին կշարունակի ուշադրության կենտրոնում բայել բանակաշինության ոլորտը, կանի հնարավոր ամեն ինչ զինված ուժերի մարտունակությունը բարձր բայելու զինծառայողների սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նասականյանը հանդիպել է լրագրողների հետ ամփոփելու 2017 թվականի բանակային տարին։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարն ամենից առաջ անդրադարձավ անցած տարվա ընթացքում ճշնամու կողմից իրականացված գործողություններին, ինչպես նախորդ տարիներին 2017-ին նույնպես ճշնամին միջազգային հարթակներում փորձել է առաջ տանել իր տեսակետը, հավատարի մնացել իր ռազմական հռետորաբանությանը, ձգտել սահմանում առաջացնել բարձր լարվածություն։ Այդ լարվածության կարելի է մի քանի պահ ընդգծել փետրվարի 24-ից 25-ը, կիրառելով խոշոր գնդացիների, խոշոր դրամաչափի դիպուկահարների գրակը փորձել է արձակը մեր դիրքապահների, իշնորը մեր դիրքապահների զգոն ծառայության կրմանը կրել են կորուստներ։ 5 դիակ մնացել է մարտի դաշտում, 3 վիրավոր հանվելա, որից մեկը հետագայում նաև զոհվելա հոսպիտալում։ Այսինքն այդ արձակումից իրանք ունեցել են 6 կորուստ եւ իհարկե հետեւություն արել են եւ բոլորն էլ հատուկ նշանակության զինծառայողներ։ Եվ երկրորդ լարվածությունն եղել է մայիսին եւ երրորդ լարվածուն եղել է հուլիս ամսին։ Եվ բոլոր դեպքերում էլ իշնորիվ մեր մարտական հետապահություն տանող զինծառայողների աշխարհորդության հաջողել է, որբիսի կասեցնել այդ քրակակետերը եւ տալ համառեր պատասխան։ Լևոն Մնացականյանը վստահեցնում է, որ ճշնամու կողմից ցանկացած ոտնձգություն պաշտպանության բանակի կողմից արժանանում է խիստ պատասխանի չկա մի դեպք, որ պաշտպանության բանակի զորամասերն ու ստորաբաժանումները տված չլինեն։ Այս վերջի դեպքը, որ մնացել են 5-րդ պաշտպանական շրջանում, իրանց դիպուկահարների կողմից խոսվել է, այդ մեկի փոխարեն 3-ը մենք տվել են։ Ցունամին շարունակում է զինվել, համալրել սպառազինությունը հարցակողական զինատեսակներով։ Պաշտպանության բանակը տիրապետում է տեղեկությանը ցշնամու ձեռք բերած զինտեխնիկայի մասին։ Ձեռք են բերել հագատանգային միջոցները, խրիզանդեմայես միջոցները, ձեռք են բերել դանա, վամպիր, կասիրգա, կայակները, ձերք են բերել BT-82A զրահափոխադրիչները, նաև TOS 1-երի նոր տիպի հրթիռներ, 2017-ին ճշնամին անցեկացրել նաև 5 խոշոր մասշտաբի զորավարժություն հարձակողական բնույթի։ Շարունակել է առաջնագծում դիտարկման համակարգերի զարգացման ուղղված աշխատանքները։ Բնականաբար Արցախի պաշտպանության բանակը ձեռքերի ցալած չի նստել, ունենալով ոչ adekvat ճշնամի հայոց զինված ուժերը գիտեն, որ միայն մշտական աչալրջության ու հետևողական աշխատանքների արդյունքում է հնարավոր զսպել ճշնամուն ու պահպանել հարաբերական խաղաղություն։ Բանակի այսօրվա հզորությունը եւ 16 թվականի հզորությունը հնարավորությունները իրար հետ համեմատելու չեն։ Բոլոր առումներով հնարավորությունները աճել են։ Մոտեցումներն ենք մենք փոխել պայեստազորայինների հետ եւ հավաքների միջոցով ավելացրել ենք մեր ռազմաուսուցանված պայեստազորների քանակը բոլոր մասնագիտություններով։ Պաշտպանության բանակը հիմնական շեշտադրությունը կատարել է մարտական հերթապահության վրա, մասնավորապես դիրքապազին ծառայողների համար ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու իրանց հետապահության կրման ուղղությամբ կատարելագործել է կարելի ասել բոլոր մեր ինժեներական համարաշինական կառույցները անխտիր անկախնանից թե դա ինչպեսի կառույց է կահավորվել են նոր դիրքեր դիրքերը խտությունները առումով մենք արդեն ունենք այլ որակ, նաև կահավորվածության մասով ունենք այլ որակ։ Շարունակվում է առաջնագծի մարտական դիրքերը դիտարկման համակարգերով համալրելու գործընթացը, ինչի արդյունքում ճշնամու կողմից դիվերսիոն հետախուզական փորձերը գրեթե բացառվում են լրիվության բավարարա եւ տեսանելի է մեր առաջնագծի եւ մոտակա խորքի կարելի ասել 100% եւ գիշերային եւ ցերեկային պայմաններում 2016-ի հետ անհամեմատ բարելավել է նաեւ զորատեսակների սպառազինությունը ու պատրաստվածությունը հրետանու հակաօթային պաշտպանության հնարավորությունները եւս նախկինը չեն համեմատելու, չեն ԱԳ-ն ավելացել է մեր նշանողների քանակը եւ մի հարձակման ընթացքում խոսվող նշանակետերի քանակը անհամեմատ 3-4 անգամ մենք այստեղ աճ ունենք, ելի համեմատելու չի։ Եվ պաշտպանողության աստիճանը բարձրացել օթային հարձակման միջոցներից, ինչպես գիշերային, այնպես էլ ցերեկային պայմաններում։ Եթե նախկինում մենք գիշերվա պայմանները որոշակի խնդիրներ ունեինք, հիմա կարելի ասել այդ խնդիրը իսպար վերացված է։ Աշխատանքներ են տարվել նաև մարտական հերթապահությունում ընդգրկված զինծառայողների պատրաստվածությունը, զինվորների կարգապահությունը ավելի բարձր մակարդակի բերելու ուղղությամբ։ Իդեպ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը նշում է, որ չնայած միջազգային ու դժբախտ պատահարների դեպքերի իսպառ վերացնելը չի ստացվել, այնուհանդերձ նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել են այդ դեպքերը։ Դեպքերի քանակով ունենք մի հատ դեպքով աճ, բայց կորուստներով ունենք 15 թվականի հետ համեմատ 9 նվազում։ Դա չեմ ասում լավ ցուցանիշ է, շատ վատ էլի ցուցանիշ եմ համարում, քանի որ գոնե ունենք մեկ կորուստ, մենք իհարկե անելիքներ դեռևս ունենք վերենք լուծել վիրավորման դեպքերը, վիրավորման դեպքերով էլի ունենք այգին նվազում 116-ով նվազում կա ի համեմատ 2010 թվականին հետ եւ մնացած առումներով էլ ունենք էլի նվազումներ միջազգային հարաբերությունները եւ այլն Զուգահեռները Լևոն Մնացականյանը տանում է 2015 թվականի հետ, քանի որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը թույլ չի տա ճիշտ գնահատել իրավիճակը հարցի ենթատեքստում։ Ամփոփելով իր խոսքը Պաշտպանության բանակի հրամանատարը նշեց, որ 2017-ին նույնպես բանակը կատարեց իր արժեվ դրած ամենակարևոր խնդիրը՝ խաղաղություն պարտադրել ճշնամուն ու ապահովել ժողովրդի անվտանգությունը։ Բելլալալայան այսօր Անցած տարվա արդյունքների ամփոփումից հետո Պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը պատասխանել է մամլոյ ասուլիսին ներկա զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Գախնիկ չէ, որ տեղեկատվական բարձր տեխնոլոգիաները զգալի նշանակություն ունեն ռազմական գործում, մասնավորապես ներենդրվում էլեկտրոնային կառավարման համակարգեր։ Արցախի պաշտպանության բանակում եւս սկսված է նոր տեխնոլոգիաների ներդրման գործընթացը։ Ինչ փուլում է այն եւ ինչպիսի աշխատանքներ են իրականացվում։ Հարցիսի պատասխան պաշտպանության նախարարը նշեց։ Իրոք այդ գործընթացը արդեն սկսված է պաշտպանության բանակում եւ ներդրվել եւ առաջին ներդրված կառավարման համակարգում այսօր հետաշատանքները ազդել թե կանգ արել ոչ, հետաշատանքները շարունակական են, հետոր նշեցի 18 և 17 թվականը իրար հետ համեմատելու չլինեն, մեծամասնությունը վերաբերում նաև IP համակարգերի ներդրմանը պաշտպանության բանակում, բացի դրանից հետարտի տեխնոլոգիաների ներդրման, կառավարման համակարգից, բացի մենք ունենք նաև խոսման ինչ Ասուլիսում հարց բարձրացվեց բանակ դպրոց կապի մասին։ Ինչ նորություններ կան այդ առումով։ Լևոն Մնացականյանի հավաստմամբ նախատեսվում են ծրագրային փոփոխություններ։ Եղածը բավարար չէ։ Դա չի արտացոլում մեր բարերը մեր հասարակությանը։ Դա չի արտացոլում մեր դրամատուրգությունները, որտիսի դերը ճանաչողական տարիքում, այնպես լինեն դրամատուրգությունը սեմանակներ մատածել են, որտիսի իրենք իրենց հետագան ընտրեն որպես զորական մաս այդ ուղղությամբ իհարկե մենք անելիքներ ունենք, դրա համար որոշակի ծրագրային փոփոխներ պետք է արվի եւ դրա շրջանակները պետք է նաեւ Տեխնիկների ինստիտուտը մեհատ վերանայվի։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները ընդհանուր համագործակցությամբ տարվում են։ Ասուլիսում խոսվեց նաև բանակին սննդամթերքների մատակարարման մասին։ Արդյոք աճել է տեղական արտադրողների թիվը վերջին շրջանում։ Նախարար Մնացականյանը տեղեկացրեց, որ հնարավորինս նախապատվությունը տրվում է տեղական արտադրանքին։ Իհարկե, մեր տեղական արտադրանքը միշտ մենք օգտագործում ենք եւ օգտագործում մեր տնտեսան հնարավորությունները։ Ինչքան հնարավորություն կա մեր տեղական արտադրողների մատակարարին կառավարության համագործակցման պաշտպանության նախարարության հետ եւ այդ բոլոր մատակարարումներով իրականացնում։ Այսօր էլ այդպես կա։ Վերջին շրջանում որոշակի ակտիվություն է նկատվում հակառակորդի կողմից։ Արդյոք նախարարը հավանական է համարում 2018 թվականին լայնածավալ մարտական գործողությունները։ Միշտեր մարտական գործողությունները վերսկսելը կարող է հանկարծ մի փոքր գործիքներ, մի փոքր դեպքեր վերածել լայնածավալ գործողությունների։ Դա միշտ հնարավոր է կգնան դրան թե չէ։ Տարբեր նաև գործոններ ախտեր, որպեսի դրան գնան։ Իսկ թող ամեն դեպքում է պիտի պատրաստել, մենք չասենք հնարավոր է թե չէ։ Մենք միշտ ասում ենք, եթե ընտրել ենք մի որական գործը, ուրեմն պետք է միշտ պատրաստ լինենք։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձի տոնակատարությունների պետական հանձնաժողովը հրավիրեց հերթական նիստը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի նախագահությամբ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախյան շարժման հոբելյանական միջոցառումները պետք է լինեն համաժողովրդական եւ ընդգրկեն հանրապետության բոլոր շրջանները, ինչպես շարժումն ինքն է եղել, նշեց տոնակատարությունների պետական հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Միջոցառումները կմեկնարկեն փետրվարին եւ կշարունակվեն ամբողջ տարվա ընթացքում։ Նախատեսվում է կազմակերպել տարաբնույթ ձեռնարկներ, որոնք Աշոտ Ղուլյանի խոսքով նպատակ ունեն Եվս մեկ անգամ արժևորելու շարժման համաժողովրդական բնույթը եւ շարժման առաջամարտիկների կատարած անձնվեր գործը իմի բերել անցած 30 տարիների ընթացքում պետական շինարարության ուղղությամբ մեր կատարած աշխատանքները, նաեւ մատնանշել հետագա անելիքները։ Գիտական մակարդակում ապա ուսումնասիրելու շարժման ընթացքում Արցախի հայության ինքնակազմակերպման առանձնահատկությունները Խորհրդարանի նախագահը կարևորեց նաև այն հանգամանքը, որ առիթն օգտագործվի աշխարհին ներկայացնելու հայության պայքարի բուն էությունը։ Վերջինիս առընչությամբ հանձնաժողովի նիստին ներկա արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը նախատեսված միջոցառումներից զատ առաջարկեց նաև անցկացնել Արցախի բարեկամների ֆորում, Արցախի անկախությունը ճանաչած կամ մեր երկրի հետ բարեկամական հարաբերություններ հաստատած միջազգային կառույցների եւ երկրների վարչական տարածքների կառավարման մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Իսկ ուզենայի նաև այդ մարդկանց որ հravirենք, նաև իրենց այդ հարաբերությունները անցկացնենք պրակտիկ հարթության վրա, փորձենք ինչ որ էֆեկտ ստանալ այս ամենից եւ քաղաքական վերջում կարելի է հայտարարություն ընդունել այդ ֆորումի անունից եւ այլն Առաջարկն ընդունվեց միաձայն նիստին ամփոփվեցին նաև Արցախյան շարժման հոբելյանական միջոցառումների լոգոյի տարբերանշանի մրցույթի արդյունքները։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շավերդյանի խոսքով տարբերանշանի մրցույթին մասնակցությունը եղել է բավականին ակտիվ։ Լոգոյի 77 տարբերակ որոնք ներկայացրել են մեզ 26 տարբեր անձեր, որոշ անձեր մի քանի տարբերակներ են ներկայացրել։ Այդ անձերը թե Ղարաբաղի քաղաքացիներ են, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ թե սփյուռքահայեր։ Բավականին բարդ ու դժվար գործընթաց է, որի արդյունքում մոտեցումը այն էր, որ մենք ունենանք թե տարբերանշան, որի մրցույթը հայտարարվել է եւ քանի որ շատ հետաքրքրական պաստառների համար օգտագործման պիտանի նյութեր էին ուղարկվել, նաեւ երկու հատ պաստառի տարբերակ ընտրվեց Մրցույթի հաղթող է ճանաչվել Նինա Շահվերդյանի աշխատանքը։ Աշոտ Ղուլյանն առաջարկեց մրցույթի շահումային ֆոնդը կիսել տարբերանշանի ու պաստառների հեղինակների միջև։ Առաջիկայում կհայտարարվի նաև Արցախյան շարժումը խորհրդանշող հուշարձանի էսքիզի մրցույթ, որի մասին հոգ կտանի քաղաքաշինության նախարարությունը, իսկ մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունն անցկացնելու է արխիվային նյութերի հավաքագրում ցուցահանդեսներ կազմակերպելու համար։ Ինչ վերաբերում է միջոցառումների լուսաբանման եւ տարածման խնդրին, ապա այն իրականացվելու է արդեն իսկ արկա ռեսուրսներով, օգտագործելով գործող տեղեկատվական հարթակները։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ֆրանսիա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ելիսեյան պալատում հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահը գործընկերոջից հետաքրքրվել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումներով եւ այդ գործընթացն առաջ մղելու հնարավորությունների վերաբերյալ նախագահ Սարգսյանի մոտեցումներով։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումն այլընտրանք չունի։ Հունվարի 25-ին Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից դեպի հյուսիս ընկած հատվածում։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Մարտունու շրջանի Նորշեն համայնքում բացվել է արմատ ինժեներական լաբորատորիա։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Այն ստեղծվեց Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների դերնարկությունների միության միջև համագործակցության հոշագրի ստորագրման արդյունքում։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների դերնարկությունների միության ինժեներական լաբորատորիայի ծրագրի համագարկող Ֆեդրակ Վարդանյան նշում է, որ նմանատիպ բացարիք լաբորատորիաներ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցների միայն 17%-ում են գործում։ Կապված աշխարհում տեխնոլոգիական արագ կատարվող փոփոխությունների հետ կամ մասնագետների մեծ պահանջարկ Արցախի եւ Հայաստանի պատերազմական իրավիճակում գտնվելու հանգամանքը դիպում է ավելի շատ աշխատել այդ ուղղությամբ։ Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի մասնակից Նորշենի նորաբաց արմատ ինժեներական լաբորատորիայի խմբակավար Արա Հարությունյանը մեզ ձեր զրուցում ասել է, որ Երևանից երկու տարով գործողվել է Արցախ որպես ֆիզիկայի ուսուցիչ, եւ առաջին նախաձեռնություններից մեկը դպրոցում եղել է Նորշենբաց մեթոդական լաբորատորիայի բացումը։ Այն խաղային մեթոդների եւ փափանցիկ գնահատման համակարգի շնորհիվ ակտիվությունը մտցնում դասավանդման process-ում, որի նպատակն է նաեւ դպրոցի աշակերտների համար փոքրիկ գիտական բիզնես ստեղծել։ Արմատ լաբորատորիաներում աշխատանքը ներառում է ծրագրավորման, երաժշտական մոդելավորման, ռոբոտաշինության եւ այլ ուղղությունների համապարփակ ուսուցում։ Նոշենի լաբորատորիայում խմբակավարի հետ կաշխատեն դպրոցի 5-ից 12-րդ դասարանների սաները, թվով 25 հոգի, որից 5-ը հարակից Արա Հարությունյանը համոզված է, որ այդ աշխատանքն անպայման իր նպատակին կհասնի եւ մոտ ապագայում ավելի մեծ թվով երեխաներ հնարավորություն կունենան ընդգրկել նրանում։ Դուկլաս Մակլուրեջ Համշենուհի Համշենահայերի կանանց միջազգային միության անդամները դիմում են ներկայացրել Նոբելյան հանձնաժողով, առաջարկելով խաղաղության Նոբելյան մրցանակ շնորհել Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության անդամ, խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլանին։ Միության նախագահ Սայիդա Օհանյանն իր ուղերձում նշել է, որ Փայլանը, անտեսելով Իրանցին ուղված վտանգներն ու սպառնալիքները, իր ամբողջ կյանքը նվիրել է հայերի եւ Թուրքիայի այլ բնիկ ժողովուրդների իրավունքների համար պայքարին։ Բուլղարիայի հյուսիսարևելքում գտնվող Պլիսկա քաղաքի Կիրիլիցայի տուն պատմամշակութային համալիրում կտեղադրվի հայ ժողովրդի հերոս Գարեգին Նժդեհի բրոնզաձույլ արձանը։ Տեղադրվելու է մոտ 80 հուշարձան նվիրված տարբեր ժողովուրդների ու երկրների ականավոր գործիչներին։ Դրանց շարքում հայ ժողովրդին ներկայացնելու է ականավոր գործիչ եւ փիլիսոփա Գարեգին Նժդեհը, ասել է Կիրիլիցայի տուն համալիրի հիմնադիր գործարար Կարեն Ալեքսանյանը։ Հայտնի է, որ Նժդեհից բացի համալիրում տեղադրվելու են Պուշկինի, Դոստոևսկու եւ Եսենինի արցանները։ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարությունը եւ ողջ համակարգը խորը վշտով ցավակցում է բժիշկ Պալարախտաբան Ռայա Միքայելի Սարգսյանի մահվան կապակցությամբ։ Ռայա Սարգսյանը ծնվել է 1933 թվականին Ստեփանագերտում, Բամբուրի ընտանիքում։ 1955 թվականին ավարտելով Ստեփանագերտի համար 1 միջնակարգ դպրոցը, նույն թվականին ընդունվել է Երևանի Պետական Բժշկական ինստիտուտ, որն ավարտել է 1961 թվականին։ 1961-ից 2009 թվականներին աշխատել է Ստեփանակերտի հակապալարախտային դիսպանսերում որպես պալարախտաբան։ Անուրանալի է Ռայա Միքայելի Սարգսյանի ներդրումը Արցախի բալարախտաբանական ծառայության կայացման գործում։ Բարեխիղճ աշխատանքի համար բժիշկ բազմիցս ապարգևատրվել է պատվոգրերով։ Մարտուն ու մասնագետին հատուկ որակական լավագույն հատկանիշներով ոշտված բժիշկը մշտապես վայելել է գործընկերների եւ հիվանդների սերն ու վստահությունը։ Հասարակության կողմից սիրված բժշկի Ռայա Սարգսյանի հիշատակը մշտապես վառ կմնա մեր սրտերում։ Մարզասերների համար Լոնդոնի Արսենալն այսօր Անգլիայի լիգայի գավաթի խաղարկության շրջանակում կմրցի Չելսիի հետ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի ավակ եւ Արսենալի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը չի կարող մասնակցել այս մրցաշարին, քանի որ մրցաշրջանի սկզբում արդեն մասնակցել է լիգայի գավաթի խաղարկությանը Մանչեսթեր Յունայթեդի կազմում։ Մեկնարկել է Gibraltar Masters շախմատի միջազգային հզոր մրցաշարը, որին այս տարի մասնակցում է 50 երկրի 274 շախմատիստ, որոնց թվում 92 գրոսմայստեր։ Լևոն Արոնյանը, ով իր վարկանիշով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը, առաջին տուրում սևերով ոչ ոքի է խաղացել։ Հայ շախմատիստը միավորը կիսել է միջազգային վարպետ Անիտա Գարայի հետ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 առանձին վայրերում մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան։ Տակություն։